50 languages. 45 45ที่โรงหนัง al cinema เราอยากไปดูหนัง volem anar al cinema วันนี้มีหนังดีฉาย Avui fan una bona pel·lícula. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ La pel·lícula és completament nova. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ On és la taquilla? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Encara hi ha entrades disponibles? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Quan val l'entrada? หนังเริ่มกี่โมงคะ Quan comença la sessió? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Quan dura la pel·lícula? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Es poden reservar entrades? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Vull seure a la part de darrere. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Vull seure a la part davantera. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Vull seure al mig. หนังน่าตื่นเต้น La pel·lícula era de suspens. หนังไม่น่าเบื่อ La pel·lícula no era avorrida.